Acatist de mulțumire, slavă lui Dumnezeu pentru toate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânii noastre de Dumnezeu născătoarei și pururea vecioarei Maria, ale Sfinților Arhanghel Voivos, cu ale tuturor Sfinților Îngeri, cu ale Sfinților Slăviților Apostoli și cu ale tuturor Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pre noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, Vie împărăția ta, fie voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție, ca unui stăpân noi păcătoși și robităi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit! Nu te mânia pe noi foarte, nici pomenii fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de toți vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atoțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat, și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ții în dreapta Ta toate cărările vieții omenești, cu puterea prunii Tale cele mântuitoare. Îți mulțumim pentru binefacerile Tale cele arătate și cele ascunse pentru viața pământească și pentru cereștile bucurii ale împărăției tale. Arată-ne și de acum înainte mila ta, celor care cântăm. Slavă ție, Dumnezeule, în veci! Slavă! Venit am pe lume prunc slab și neajutorat, dar îngerul păzitor a întins arii pluminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele, Dragostea ta strălucește de atunci peste toate cărările mele. În chip minunat călăuzindu-mă către lumina veșniciei cu slavă s-au arătat din prima zi și până acum. Darurile proniei tale, cele îmbelșugate, îți mulțumesc și stric cu toți cei care te cunosc pe tine. Slavă ție celui ce m-ai chemat la viață, slavă ție celui ce mi-a arătat frumusețea lumii, Slavă ție celui ce ai deschis înaintea mea cerul și pământul ca pe o carte veșnică a înțelepciunii. Slavă veșniciei tale ce se arată în lumea cea vremelnică. Slavă ție pentru milele tale, cele arătate și cele ascunse Slavă ție pentru fiecare suspinare a încercărilor mele. Slavă ție pentru fiecare pas al vieții, pentru fiecare clipă de bucurie. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Slavă! oaspetele zidirii tale, vântul bine înmiresmat, munții care tind spre cer, apele ca niște oglinzi nemărginite, în care se răsfrâng aurul razelor și curgerea ușoară a norilor. Întreaga fire șoptește tainic, toată e plină de mângâiere, păsările și dobitoacele, poartă pe cetea iubirii tale. Binecuvântat este pământul cu frumusețea cea de grab trecătoare, care deșteaptă dorul de veșnicul locaș, unde într o nestricăcioasă frumusețe se aude cântarea Aleluia! Aleluia, Aleluia. adus în viața aceasta ca într-un rai sfânt, am văzut cerul ca un potir albastru și adânc, în azurul căruia cântă păsările, am ascultat foșnetul plin de pace al pădurii și susurul dulce glăsuitor al apelor. Ne-am înfruptat din roadele bine înmiresmate și dulci, ca și din mierea cea parfumată. Ce bine e la tine pe pământ și câtă bucurie să fiu oaspetele tău. Slavă ție pentru praznicul vieții, slavă ție pentru buna mireasmă ală crămioarelor și trandafirilor. Slavă ție pentru felurimea cea desfătată a roadelor și a semințelor. Slavă ție pentru strălucirea de juvaier din roa dimineții. Slavă ție pentru surâsul deșteptării scăldate în lumină. Slavă ție pentru frumusețea zidirii mâinilor tale. Slavă ție pentru viața veacului acesta prevestitoare a celei cerești. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Slavă! Puterea Sfântului Duh împrăștie mireasmă orice floare, atiere tihnită de parfum, gingaș alcătuire de culori. Frumusețea celui mare întru cele smerite, laudă și cinste făcăturului de viață Dumnezeu, cel care a încurunat țarina cu aurul spicelor și cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice. Veseliți-vă și cântați Lui! Aliluia! Aliluia! de minunat ești în prasnicul primăverii, când se trezește la viață toată făptura. Și de prin mii de părți strigă cu bucurie către tine. Tu ești zvorul vieții, Tu ești biruitorul morții. Mângâiată de lumina lunii și de cântecele privighetorilor, stau văile și codrii în veșminte de nuntă. Întreaga lume este mireasa tamă, iau îl așteaptă pe mirele nestricăcios. Dacă astfel îmbraci tu iarba câmpului, cum oare ne vei preschimba în veacul învierii ce va să fie? cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletul cum vor străluci. Slavă ție celui ce ai scos dintr-un tunecimile pământului, felurite culori și gusturi și miresme. Slavă ție pentru zidirea cea primitoare și bogată în mângâiere. Slavă ție că ne-ai înconjurat cu mii și mii de făpturi. Slavă ție pentru adâncul înțelepciunii tale, care și-a pus pe ceta peste întreaga lume. Slavă ție cu evlavie urmele pașilor tăi, nevăzut. Slavă ție celui ce a prins înaintea noastră lumina, cea strălucitoare a vieții veșnice. Slavă ție pentru nădejdea vieții nestricăcioase, nepieritoare, săvârșite. Slavă ție, Dumnezeule, în veci slavă ție, Dumnezeule, în veci. Cu câtă dulceață îndestulezi pe cei ce se gândesc la tine, ce făcător de viață este cuvântul tău cel sfânt, mai plăcută decât unt de lemnul și mai dulce decât fagurii, este împreună grăirea cu tine. Rugăciunea adusă ție prinde viață și se înaripează, cu ce cu tremur se umple atunci sufletul și cât de mărețe și pline de tâlc apar atunci viața și făptura toată. Unde ești tu, acolo este bogăția sufletului. Acolo se revarsă ca un șuvoi de apă vie cântarea. Aleluia! Aleluia! când se lasă peste pământ apusul, când se împart odihna somnului obștesc și la căderea zilei liniștea se așterne. Eu văd că mara ta sub chipul palatelor strălucitoare și a pridvoarelor de nori ale amurgului, foc și porfirea, aur și azur grăiesc, prorociri despre frumusețea cea negreită a corturilor tale și cu glas de prăznuire strigă. Slavă ție în ceasul tihnit al înserării, slavă ție celui ce ai revărsat asupra lumii mare liniște. Slavă ție pentru raza de rămas bun a soarelui care apune. Slavă ție pentru odihna somnului adânc. Slavă ție pentru bunătatea ta, care se arată în întuneric când lumea toată pare a fi departe. Slavă ție pentru rugăciunile smerite ale sufletului. Slavă ție pentru deșteptarea făgăduită spre bucuria veșnicei zile nesărate. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Nu sunt cumplite viforele vieții pentru acela în al cărui suflet, strălucește făclia focului tău. Împrejur vremea și întuneric, groază și urlet de vigilie, iar în sufletul lui e pace și lumină. Colo e Hristos și inima cântă, Aliluia! Aliluia! tău strălucitor de stele. O, cât ești de bogat și câte lumini ai! Prin razele îndepărtaților luminători, mă privește veșnicia. Sunt așa mic și neînsemnat, dar cu mine este Domnul și pretutindeni sunt păzit de dreapta Lui cea iubitoare, Slavă ție pentru necontenita ta purtare de grijă. Slavă ție pentru oamenii pe care prunia ta mi-a adus în cale. Slavă ție pentru dragostea rudelor, pentru dăruirea prietenilor. Slavă ție pentru blândețea dobitoacelor care îmi slujesc. Slavă ție pentru clipele luminoase ale vieții mele. Slavă ție pentru bucuriile limpezi ale inimii. Slavă ție pentru fericirea de a trăi, de a mă nevoi și de a contempla. Slavă ție, Dumnezeule! Îi... slavă ție, Dumnezeule, în veci. Cât ești de măreț și de apropiat într-o cumplită suflare a furtunii, cum se vădește atot puternicia mâinii tale, în șerpuirea fulgerelor orbitoare. Minunată este măreția ta, glasul Domnului peste câmpii și în foșnetul codrilor, glasul Domnului în purcederea tunetelor și ploii, glasul Domnului peste ape multe. Lăudat fiind vuietul munților, care scuipă foc. Tu scuturi pământul ca pe un veșmânt. Tu înalți până la cer valurile mării. Laudă ție celui ce ai smerit trufia omenească, făcând să se înalțe strigăt de bucăință, Aleluia! Aleluia! luminează cămările ospățului și după el par jalnice toate făcliile, așa ai strălucit și tu în sufletul meu, fără de veste. La vremea celor mai mari bucurii ale mele, iar după lumina ta de fulger, ce palide întunecate, și firave păreau aceste bucurii, sufletul meu năzuiește spre Tine. Slavăție hotar al celor mai înalte viesuri omenești, slavăție pentru setea noastră nepotolită, după împărtășirea cu Dumnezeu. Slavăție celui ce ai aprins în noi nemulțumirea, numai cu viața cea de pe pământ. Slavă ție celui ce faci din noi, fii ai luminii, veșmântându-ne cu cele mai gingașe raze ale tale. Slavă ție celui ce ai zdrobit, puterea duhurilor întunericului, și ai sortit tot răul spre nimicire. Slavă ție pentru descoperirile tale, slavă ție pentru fericirea de a te simți și de a viețui cu tine. Slavă ție, Dumnezeule, în veci! Slavă! minunatei simfonii care ne înfășoară cu bogatele armonii se face auzită chemarea Ta. Tu ne descoperi pridvorul împărăției, ce va să fie îndulceața cântărilor, în minunatele acorduri ale sunetelor, în simțirea înaltă din glăsuirea lor, în strălucirea lucrării artistului orice adevărată frumusețe ne poartă sufletul spre Tine ca o puternică chemare, făcându-ne să înălțăm cu glas de sărbătoare cântarea Aleluia! Aleluia! Sfântului Tău Duh, Tu luminezi și faci să rădească arta pictorilor, inspirația poeților, gândirea savanților. Cu puterea cunoașterii de sus pătrunii legile Tale, luminându-ne adâncul înțelepciunii Tale de ziditor. Lucrările lor și fără de voie te mărturisesc, o cât ești de mare în operele lor, cât ești de mare în omul pe care Tu l-ai făcut. Slavă ție celui ce ți-ai arătat puterea, în legile ce cârmuiesc zidirea. Slavă ție că toată făptura e plină de legile pe care le-ai râs. Slavă ție pentru tot ce ni s-a descoperit prin harul tău. Slavă ție pentru ceea ce cu înțelepciune ne-ai ascuns. Slavă ție pentru geniul minții omenești. Slavă ție pentru puterea de a lucra cele de folos. Slavă ție pentru limbile de foc ale inspirației. Slavă ție, Dumnezeule! în veci. Slavă ție, Dumnezeu! apropiate și de noi în ziua bolii. Tu însuți cercetezi pe cei bolnavi, Tu însuți te apleci spre patul celui suferind și inima lui stă de vorbă cu tine. Tu luminezi sufletul cu pace în vremea grelelor pătimiri și scârbe. Tu trimiți ajutor neașteptat mângâi. Tu cercetezi cu dragoste și mântui, ție îți înălțăm cântare. Aleluia! Aleluia! te-am chemat cu înțelegere pentru prima oară. Mi-ai împlinit rugăciunea și mi-ai adumbrit sufletul cu pacea harului tău. Atunci am înțeles că tu ești bun și fericiți sunt cei care alargă la tine. Am început a te chema din ce în ce mai des iar acum strig. Slavă ție celui ce plinești cererea mea pentru cele bune, slavă ție celui ce veghezi necontenit asupra mea, slavă ție celui ce tămăduiești neputințele și scârbele, cu trecerea vindecătoare a timpului. Slavă ție celui ce singur știm de ce îngădui să fim prigoniți pe nedrept? Slavă ție celui prin care nicio pierdere nu e de neînlocuit și tuturor le dăruiești viața de veci. Slavă ție celui ce faci, nepieritor tot lucrul, cel înalt și bun. Slavă ție celui ce n-ai făgăduit, reîntâlnirea cea dorită cu cei de aproape ai noștri, adormiți într-un a învierii. Slavă ție, Dumnezeule, în veci, slavă! dezvăluiește tainic toată făptura în zilele de pransnic, deci atunci se revarsă în inimă o minunată ușurare, fără asemănare cu cele pământești, și însuți văzduhul devine altar și biserică purtătoare de lumină. E adierea harului tău, e strălucirea taborului, cerul și pământul cântă atunci lauda, Aliluia! Aliluia! Când m-a insuflat spre a sluji aproape lui, luminându-mi sufletul cu milința, atunci una din razele tale nenumărate a căzut asupra inimii mele și ea s-a făcut purtătoare de lumină, fier în văpaie. Am privit chipul tău tainic și ne-a apropiat. Slavă ție celui ce ai preschimbat viața noastră cu faptele bunătății. Slavă ție celui ce ai pecetuit cu negrăită dulceață fiecare din poruncile tale. Slavă ție celui ce te sălășluiești în chip nevăzut acolo, unde adie buna mireasma milostivirii. Slavă ție celui ce ne-ai trimis, nereușite și scârbe, ca să ne întoarcem ochii spre suferința celorlalți. Slavă ție celui ce ai pus mare răsplată în însăși fapta bună. Slavă ție celui ce primește avântul spre cele înalte, Slavă ție celui ce învălui cu iubirea mai presus de toate. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Slavă pulbere nu se ridică la loc, dar tu vii pe cei căror conștiință s-a stins și întorci la frumusețea cea din tâi, sufletele ce o pierduseră fără nădejde. Cu tine nimic nu e cu neputință de îndreptat, tu ești cu totul dragoste, tu ești cel ce pe toate le zidești și cel ce iarăși dai viață. Pe tine te lăudăm cântând, Aliluia! Aliluia! Dumnezeul meu cel ce cunoști căderea îngerului trufaș al zorilor, mântuiește-mă cu harul tău. Nu mă lăsa să mă îndepărtez de tine și nu-mi da să mă îndoiesc de tine. Dă auzului meu agerime, ca să aud în toate clipele vieții mele glasul tău tainic, și să-ți stric ție celui veșnic. Slavă ție pentru minunatele potriviri de întâmplări pe care le-a rânduit prunia ta. Slavă ție pentru presimțirile dăruite de har. Slavă ție pentru povețele glasului tainic slavă ție pentru descoperirile din vis și din trezii ale cuvioșilor tăi. Slavă ție celui ce zădărnicești planurile nefolositoare. Slavă ție celui ce ne trezești prin suferințe din beția patimilor. Slavă ție celui care smere și mântuire trufia inimii. Slavă ție Dumnezeule în veci. Slavă ție Dumnezeule. lanțul de gheață al veacurilor simt suflul fierbinte al Dumnezeirii tale și dragostea ta de oameni. Tu ești aproape, sorocul vremurilor se apropie. Văd crucea ta, ai îndurat-o pentru mine. În pulbere se așterne Duhul meu înaintea crucii Aici e prasnicul iubirii și al mântuirii, aici nu încetează în veci lauda. Aleluia! Aleluia! Fericit cel care va cina în părăția ta, însă tu m-ai împărtășit încă de pe pământ de această fericire. De câte ori nu mi-ai întins cu dreapta ta dumnezeiască trupul și sângele tău, iar eu mult păcătosul am primit sfintele taine mele și am simțit iubirea ta cea negrăită și mai presus de fire. Slavă ție pentru puterea harului tău, celui necuprins și de viață făcător. Slavă ție celui ce a înălțat biserica ta, ca postul lumii ostenite. Slavă ție celui ce ne-ai născut a doua oară, prin apele cele de viață făcătoare ale botezului. Slavă ție că-și tu întorci celor care se pocăiesc neprihănirea crinilor. Slavă ție adânc nesecat al iertării. Slavă ție pentru paharul vieții și pentru pâinea bucuriei veșnice Slavă ție celui ce ne-a ridicat spre cer, Slavă ție Dumnezeule în veci. Slavă De multe ori am privit cum se răsfrângea slava ta pe chipurile celor răposați, cum străluceau de nepământească frumusețe și bucurie. Cât de nematerial ce păreau trăsăturile lor, cu adevărat era praznicul fericirii și al odihnei sfârșit atinse tăcerea lor striga spre tine. În ceasul sfârșitului luminează și sufletul meu, cel care strigă, Hallelujah! înseamnă laudele mele înaintea ta. Eu nu am auzit cântarea heruvimilor, aceasta este partea sufletelor înalte. Dar știu cum te slăvește firea, am privit iarna, cum sub tăcerea lunii. Întreg pământul îți aduce tihnită rugăciune înveșmântat în haină albă, strălucind de nestematele zăpezi. Am văzut cum se bucură de tine soarele care răsare și am auzit corurile păsărilor slavoslovind. Am auzit cum foșnesc codrim, cântă vânturile și apele susură cu taină despre tine am auzit cum te propovăduiesc cetele luminătorilor prin mișcarea pe care le-ai rânduit-o cu înțelepciune pe nesfârșitele întinderi. Ce lauda mea, firea este ascultătoare, iar eu sunt. Atâta cât trăiesc și văd dragostea ta, râvnesc să-ți mulțumesc, să mă rog ție și să strig. Slavă ție celui ce ne-a arătat lumina, slavă ție celui ce ne-a iubit cu dragoste adâncă, nemăsurată și dumnezeiască. Slavă ție celui ce ne umbrești cu lumina, cu cetele sfinților și îngerilor tăi. Slavă ție, preasfântule Părinte, care ne-ai chemat să dobândim împărăția ta. Slavă ție, Duhule Sfinte, soare de viață făcător, al veacului ceva să vină. Slavă ție, Fiule al lui Dumnezeu, începătura mântuirii noastre. Slavă ție pentru toate! treime dumnezeiască și prea bună. Slavă ție, Dumnezeule, în veci! Slavă! prea bună și de viață făcătoare trăime, primește mulțumire pentru toate milele tale și ne arată vretnici de binefacerile tale, ca înmulțind talanții care ne-au fost încredințați, să intrăm în veșnica bucurie a Domnului nostru, cântând cântarea de biruință. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Aleluia, O prea bună și de viață făcătoare trăime, primește mulțumire pentru toate milele tale și ne arată vrednici de binefacerile tale, ca înmulțind talanții care n au fost încredințați, să intrăm în veșnica bucuria Domnului nostru, cântând cântare de biruință. Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! bună și de viață făcătoare trăime, primește mulțumire pentru toate milele tale și ne arată vretnici de binefacerile tale, ca înmulțind talanții care ne-au fost încredințați, să intrăm în veșnica bucuria Domnului nostru, cântând cântare de biruință. Aleluia! Aleluia, Aleluia, Aleluia, Venit am pe lume prunc slab și neajutorat, dar îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagărul copilăriei mele, dragostea ta strălucește de atunci peste toate cărările mele. În chip minunat călăuzindu-mă către lumina veșniciei, cu slavă s-au arătat din prima zi și până acum darurile proniei tale cele îmbelșugate. Îți mulțumesc și stric cu toți cei care te cunosc pe tine. Slavă ție celui ce m-ai chemat la viață, slavă ție celui ce mi-a arătat frumusețea lumii, slavă ție celui ce ai deschis înaintea mea cerul, și pământul ca pe o carte veșnică a înțelepciunii. Slavă veșniciei tale ce se arată în lumea cea vremelnică. Slavă ție pentru milele tale cele arătate și cele ascunse. Slavă ție pentru fiecare suspinare a încercărilor mele. Slavă ție pentru fiecare pas al vieții, pentru fiecare clipă de bucurie. Slavă ție, Dumnezeule, în veci. Slavă! împărat al vacurilor, cel ce nu suferi stricăciune, tu ții în dreapta ta toate cărările vieții omenești, cu puterea pronii tale cele mântuitoare. Îți mulțumim pentru binefacerile tale cele arătate și cele ascunse pentru viața pământească și pentru cereștile bucurii ale împărăției tale. Arată-ne și de acum înainte mila ta, celor care cântăm. Slavă ție, Dumnezeule, în veci! Slavă! Pe Tine, Doamne, te slăvesc tot cei ceresc și pământesc, pe Tine te lăudăm, văzduhul tot cu noi și vânt, Ție slujesc ca unui sfânt. Lord God.